eskerrik asko, eta ongi etorri gaur honea aurbiltu zeraten guztiei. Bueno, eh, aurkezpen txiki bat egiteko, bueno, denak hemen bildu eran guztio, bat aurten bete direla goita mar urte ba, bergamin hil eta hemen, ondarri bine zuen dira hemen, ba, lurren manzitza iola, ez? E, bergamin, nahi, eh, bueno, ba, idazle maldito bat bezala eukidute eta astu bat, ez? Eta uste dut, bueno, ba, guri gagoki gula ba, berekin gaurko ekitaldia bere homenez gaurko ekitaldia bantolatzea eta bere memoria ba, pixka toroitza, ez? Eta, bueno, ba, beste gabe, emango jo hasiera ekitaldiari eta, baina, ba, baina, baina, dute dute bere homenez. bueno, e, gaur bergamietaz hitz egiterakoan, ba guri egokitzen zaiguna da e, eh, eskertiar eta bertsale bezala ba, bergaminetaz hitz egiteaz. E, eh, deno guztio egun bezala bergamin e, Espainia idazle bat, idazle handi bat izan zen eta oso eskertiarra, ez? Eta nioen txaten dut, ba, eskerreko zubi horrek elkartzen du eta bere, berak Euskal Herriarekin eukizuen lotura ba, internazionalismotik ulertzen dugu. Ez? Guretzat, gaur azpimarratu nahi duguna bereziki bergaminen kasuan da, bere jarrera internazionalista azkenera Euskal Herriaki neuki zuelako, ez? Bueno, bakit, jase Alfonso, que a ti no te gusta mucho la palabra de compromiso, en el caso de Bergamín, pero bueno, yo lo voy a utilizar hoy. <laughs> Eh, Bergamín, oso compromiso argia, e, Euskal Herriko borrokarekin, ez? Eta eta konpromesu horren konpromesu horre, horrek, ba bueno, bakarri dizkio hainbat hainbat arazo eta hainbat ate iztea, ez? Euskal Herritik kanpora, ez? Eta bueno, eta horrek noski guri behartzen digu ere baita, ba bere memoria tinko mantentzea. Lehen esan dut, e, bergamin da idazle maldito bat, izan du da, maldito bat, ez, askorentzat, eta astua, ez. Eta horren froga da gutako asko ez genekila apenas ezer, generazio gaztenek ez dakigula ia ezer bergaminetaz, ez? Eta uste dugu ba, oso gauza kuriosoa dela, ez nola? Ondarribin daukagun hemen burperatuta horrelako kategoria bat zeukan idazle bat horrelako kompromiso eukizuena gure herriarekin eta apenas ez ezer jakitea bere inguruan, ez? Nik pixka kontatuko dut personalki, eta ni bezala, beste hainbatek nola zautu genuen bergamineen asuntua, ez? E, bueno, duela amar bat urte izango dire, hemen ondoan lurperatuta dagoen beste gudari bate inguruan lantzen hasi ginela, bain zuzen kandio sasetaren inguruan lanketa bat egiten hasi ginela herrian, ez? Eta orduan planteatu genuen bergamin, zegoen tokian lurperatu behar genuela kandido azeta. Eta horrela, ba, bueno, ba, lan horretan hasi ginela, ba, hainbat jende, hainbat gazte, hasi ginen galdetzen zein zen bergamin, bergamin hori, ze gu, egia zen, gure ez genuen inoiz entzun beretaz hitz egiten, ez? Eta, bueno, eta egia da, ba, ziz, hasi ginela ikasten bergamin, ba, ze, ze, zein zen eta ze kompromesu ikizuen Euskal Herriarekin. Eta, bereziki, ze lotura ikizuen ondarribirekin, ez? Bueno, eta ni uste dut, ba, neri gehien bat horrela, eta gutako askori, asko hainbat anekdota bereak, edo hainbat historia, ba, ba, atentzio asko ditu gutela, ez, ni nahiko nuke gaur, ba, olako anekdota batzuk edo, ez, ba, zuekin konpartitu, eta, ba, bueno, ba, guri atentzioa ditu gutelako bereziki, ez. Mm. Garbi dago, lehenengoa, eta igual, gehien ezagutzen duguna, gehienek da, ba, berak eskatu zuela bere be, ba, ondarri bi zenean hemen eostea, ez? Berak etzuelako nahi, garbi utzi zuen etzuela nahi bere zurrak Espainiko lurretan atxeden hartzea, ez? Eta horregatikan eta gainera hor dagoen eta baratu dugun rekordatorioan hori jartzen du, ez? Hori lehenengo. ez? Berak ere txikitatik esatezun, ba, onera etortze zen oporrak pasatzera eta txikitatik ere bera jabetze zela Euskal Herrian sartze beste herrialde batera etortze zela, beste nazio batera, ez? eta berak txikitatik hartu zuen impresio hori nola bukaeraraino errespetatu zuen eta trato hori euki zuen Euskal Herriarekin, ez? Beste herri batekin tratatu zuen eta beste herri bat hartu zuen berak, ez? Bere konpromisoa Euskal Herriarekin ba, kauza askotan eman da, baina nahi bidez beste anekdota importante bat izan zen, ba, Frantziko gobernuak exilioan zegoela, e, ba, bueno, kulturako ministroa zen Andre Margo mar, margo, marro, edo, edo, eh, marro, bueno, ba, eh, nire eh, Frantzian dagoen titulo importantena edo, ez? Dela, la legion de honor, eta, eta berak, handikan urte batutara, ministroari itzuli zion, bere titulu hori itzuli zion, ba, Frantziko gobernuak Euskal Errefuxiatuekin zeukan jarrera salatzeko uko egin zion, zari horreri, ez? Dani uste dut horrek ere asko esaten dula. Beste gauzen artean eta gauzak guriozoen artean eta da ere baita berat eh, beti izan zen kristaua eta ala, ala manifestatu zuen beti eta hor bere esaera zagun bat ere zen es, eh, komunista hasta la muerte ni un paso más edo ez eta berak e, kristau izan da ere baita, nola hasieratikan oso kritikoa izan zen, ba, golpe frankistaren ondoren eta bat, ba, Elizarekin oso kritikoa izan zen, eta salatu zuen Elisaren jarrera, ez? Eta beti borrokatu zuen kristau izan da ere, ba, bere e, republika laiko baten alde nola borrokatu zuen, ez? Eta, bueno, eta garaioietara juten bagera, ba, ja, ze balore daukan garaioietan ja horrelako jarrera bat. Transizioan ere oso kritikoa izan zen eta bueno, pues saldu ziguten transizio monarkiko honetan ba berak ze oso jarrera kritikoa eduki zuen eta oso rupturista izan zen eh transizioarekin, ez? Eta eta gainera egun ze arrazoia e, denborak ere arrazoia nola eman dion gauza gehienetan, ez? Eta hor nola berak ere egin zuen kritika bat eta reino, reino horreri nola, deit, eh, nola ba, berak esan zuen ez, eta hor, komila tartean da, mi mundo no es de este reino esaten duenean ere baita ez. Eta, bueno, ba, exilio bastante ezagutu zituen en, eh, pergaminek, baina ni uste dut hor, azkenekoa, eta pobre, pobre hil askeneko azkeneko exilioa esan daiteke izan zela, ondarribin, eukizuen, eh, bueno, ondarribin, Euskal Herrian eukizuen exilioa, ez bera en, bere jarrera horrek Espainiko enprentxan eta ate, ate asko itxizizkion eta, bueno, ba, azkenean ondarribin e, bueno, ba, dena zeukan, eukitzeko aukera zeukan pertsona batek ba, ba, bueno, ba, pobrezian, ez? Baina bere duintasun guztiarekin bueno, ba, azkeneko unak ondarribin pasatzen abeki zuen, ba, ni dut bere azkeneko exilio hori Espainiatik hain zuzen Euskal Herrian jas, bizitu zuelako bere azkeneko exilio hori, ez? Eta eta hori da pixka nik eh, bueno, ba azpi, bai, gehien izautu dituten eta asko txokatu dizkia, txokatu didaten, ba, hainbat anekdota, ba, bergaminetaz, ez? Eta segurazki beste pila bat egongo direla, eta, eta bueno, ba, asko igual hau, hau interesanteak edo. Bai, amaitzeko, nahiko nuke aipatu, gaur hemen bi lagunek ezin dutela egon, ez? Horietatik bat, bueno, ba, San, e, Xavier Sánchez Erauzkin izan dela pixka bat, e, nau mugitu duena gehien bat, eta bueno, bergaminen laguna, bergaminen laguna izateaz gain, ba, gaurko ekitaldia honen, bueno, ba, en, bultzatzaien agusia edo, bueno, e, hor pixka tibili dena honekin, ba, egoera, bueno, sasun arazoen gatikan edo, gaur, ezin, du hemen egon, eta bai, berari, ba, gure eskerrak agertzea, eta bestetikan ere nahiko nuke salatu beste presentzi bat gaur hemen ezingo duna da el coro e, ba, bueno, ba, debekatu egin diote e, gaurko ekitaldi honetan egotea e, bueno, ba, kibu, Espainiako, Espainiako legek ba, debekatu egiten diote legilek edo debekatu egiten diote gaur hemen el coro hori egotea ez? eta hori ere salatzeko salatzekoa dela eta bueno, Ba, besterik gabe, en, eh, uraldetik anauzen pixka eta ipatu garen nahi genuna, ondoren, e, nitza emango diogu en, eh, bergaminen laguna, bergaminen laguna zen kastelzeri, eta en, ondoren Alfonso Sastrek ere baita baduka prestatuta olerki, olerki bat bergaminen Eta, eta lore batekin, ba, horrekin bukatu ingo dugu gaurko Como Ordu, bueno, ba, ui barkatu Ibai, Ibai me ha traído al recuerdo que me traído al recuerdo septiembre del año 79. Cuando llegas a, San Sebastián en sus dos caballos, Teresa Bergamín Arniches, la hija de Bergamín que hizo posible que Bergamín se integrase en el pueblo vasco. <coughs> Fue una, persona fundamental para, para que la voluntad de su padre, José, se pudiera hacer realidad. Eh, un día, no recuerdo qué día, sé que era septiembre, Sé que ya llegó <laughs> bastante hecha polvo. No sé si era por la lluvia, ya los detalles me fallan. Pero mm, venía con una pisa enorme porque quería entregar a alguien. Ya me ha dicho José Félix, quien no estaba de director en aquella fecha, pero quería entregar a alguien y lo entregó el telegrama que había mandado su padre a Francia renunciando, devolviendo el título que Francia le había eh, la había concedido a través de André Marro, de su amigo André Marro. Eh, lo devolvía porque entendía que Francia estaba maltratando a los refugiados vascos. Recuerdo a Teresa porque realmente era una mujer indomable como su padre, que entendió perfectamente la, cuestión vasca y que no sabemos nada de ella. Habría que, buscarla en donde esté. Eh, José Bergamín. Quiso integrarse en el pueblo vasco. Hay muchos hechos y anécdotas que lo reflejan. Citaré solo una, ya a mi edad se empieza a tener un principio de Alzheimer, Bueno, mejor, es que eso es mejor que no lo hayan oído. <laughs> Eh, hay una frase muy significativa de Bergamín no hablo en vasco, pero sé que hablo vasco sin saberlo. Esto refleja lo que quería. Bergamín, os acordaréis porque la mayoría creo que estuvisteis cuando lo enterramos. Eh, Bergamín se, le llevó hasta el, agujero en el que se le depositó, envuelto en la por encima de la ataúd, llevado por sus tres hijos. Las palabras, las únicas palabras que se pronunciaron, no recuerdo si Valenci, eh, como cura del pueblo, manifestó algo, pero el último que habló, quizás el único, fue Chillardegui, en euskera. Y voy a acabar, porque creo que, mi intervención sobra. Y quiero acabar con la anécdota de Bergamín a quien descubren en Disarra Estella en un mitin en campaña electoral de Ribatasuna, le descubre la gente, se vuelve hacia él. Era, no sé si era el polideportivo, era un salón enorme, pero estaba abarrotado, abarrotado de, personas. Le descubren, lo obligan a subir al estrado. Y nada más llegar al estrado, cuando él saluda, el grito clamoroso, unánime, fue Herría Surequín. Acabo con esa, con Lo que voy a hacer yo es muy sencillo, es leer un poema que escribí cuando él murió. O sea, acababa de morir y yo escribí este poema que titulé eh, Elegía de urgencia para José Bergamín. Y lo, voy a leer con sencillez, como merecía Bergamín que se hicieran las cosas. Él prefería que no se hicieran eh, hiciera en torno a él grandes actos, que el mejor homenaje que se le podía hacer es leer sus obras y nosotros hemos intentado hacerlo y hemos llegado hasta aquí muy fieles prácticamente todos los que entonces eh, estuvimos con él estamos ahora si no es por, otra, por una razón de imposibilidad estamos ahora aquí acompañándole una vez más así dice esta elegía de urgencia para José Bergamín la vida y no la muerte era su propio asunto. Más que vivo, viviente. Tal era el hoy difunto. Volaba como un pájaro por la indecible zona con la sonrisa abierta. Tal era esta persona. Se burló de la muerte como un torero fino, conviviendo con ella Tal era este vecino. Hablaba de Acabose, quien fue principio fiel. Siempre fue el empezose. Tal era siempre él. Infernal fronterizo, voz continua y discreta, birlibirloque hondo, tal era este poeta. Adoró a Euskal Herria. Se vino aquí consigo, y veterano. Tal era nuestro amigo combatía energúmenos con su más fina mano, ministros y monarcas. Tal era el ciudadano. Anduvo como errante, pero no era su sino, eran sus libertades. Tal era el peregrino. Acabóse, empezóse. El principio y el fin son en él armonía. Tal era Bergamín, rodeado de noche, lucecita sin fin, resplandor en lo oscuro, tal era Bergamín. Decía ser espectro que anda después del fin. Sombras somos nosotros. Él era Bergamín.